kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ejo bukera abarundi baribuka higandagurwa ry'incungu ya demokrasi mekero ndadaye haraheze imyaka mirongo ibiri n'indwi hagati aho habagirizwa urwo rupfu bagera kuri cumi n'icyenda baraye baciriwe igihano cyo gufungwa umunyororo wo guherayo abandi batatu bagirizwa kubakingira ikibaba bacibwa umunyororo w'imyaka mirongo ibiri abadandaza bahoze mu isoko ya Kamenge herutse gusha ubungo ntiborohewe mu kazi aho badandariza mu mabarabara yegereye yo soko ngo izuba n'imvura birababangamiye barabara naryo ry'igihugu nimero indwi ngo rirashobora kutorohereza abaricamwo mu minsi iri imbere abaganiriye na radio isanganiro na Radio isanganiro ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane umunyororo wo guherayo hamwe n'indishi y'akababaro y'imiliyaridi zirenga ijana na zibiri y'amarundi nico gihano ca chakatiwe abantu 19 bagirizwa ivyaha byo kugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye hamwe no guhungabanya umutekano vyatumye haba kajagari mu gihugu abandi bantu batatu bagirizwa gukingira ikibaba bo ba mbere bakaba baciriwe umunyororo w'imyaka 20 kabiri kuri umwe umwe iyo nkuru tuyibaza obani iyo nkuru ibyo bihano byasomwe na sentare ntayinyuzwa kuri uyu wa cumi n'icyenda gitugutu umugwi wa mbere ugizwe n'abantu cumi n'icyenda ukaba wukatiwe gufungwa ubuzima bwabo bwose hamwe no kuriha leta ingishyi y'akababaro y'amafaranga arenza imiliyaridi ijana na zibiri mu mafaranga y'amarundi b'ibyaha bagirizwa ni ukugandagura umukuru w'igihugu guhungabanya inzego z'igihugu hamwe no guteza akajagari mu gihugu cyose muri uwo mugwi harimwo Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Luc Rukingama yahoze avugira leta abandi nabahoze mu nzego nkuru z'igihugu zaba iz'intwaro canke iz'umutekano umugwi wa kabiri ni abaciriwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri bagirijwe gukingira ikibaba abo ba mbere mu gukora ibyo byaha nyine nabo ni bernard busokoza yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu alphonse mushwabure na vincent niyungeko Antoine Duwayo yahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba ari we atacaha na kimwe camwagiriye arakoze obe niyo nkuru mu gihe rero ejo Burundi bwibuka Igandagugwa ry'iyo ncungu ya Demokrasi merikiyoro ndadaye haraheze imyaka mirongo ibiri n'indwi ishyirahamwe ry'abapfakazi n'imfubyi baharanira agateka kabo avod basohoye itangazo kuri uno wa kabiri ahurongo urongo iryo shirahamwe yadera hishakiye asaba umugwi hojeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe gukora amatohoza kugira haboneke umuco ku bwicanyi bwabaye muri kahise nta n'uwayobewe ko ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe gitugutu ibara ryaguye mu burundi aho umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu yagandaguwe unyamaswa bakamukurikiza n'abafasha biwe kandi nyuma yaho haciye hakurikira ubwicanyi butagira izina bw'isinzi ry'abarundi avode isaba severe n'ubutungane ko botomorera abarundi neza ibyabaye kuko benshi byaciye bibibutsa abenegihugu bari barapfuye imbere y'iryo genekereza uyu mwaka avode yatoye icivugo twese hamwe turondere ukuri ubutungane dusubize hamwe tubone gushika ku mahoro n'iterambere rirama iri ry'uyu mwaka rihuriranye n'igikorwa gihambaye severe ishitseko kuzura ibisigarira by'abarundi bishwe bahoga ubusa bagatabwa mu binogo rusange icyo gikorwa avode iragishima ikaba yifuza ko cyokorwa mu gihugu cyose avode irashima cyane ukuntu leta iriko irahesha icyubahiro intwari zimwe zimwe z'igihugu mu kubitirira ibibanza bikuru bikuru bimwe bimwe nk'ikibuga cy'indege merikiyoni ndadaye avode yifuza ko n'izindi ntwari bozibuka avodira keje cyane leta ingene yiyumviriye gushyiraho amabanki yo gufasha abatagira ubwishingizi abarimyi abakenyezi n'urwaruka Avode iboneyeho gusaba basaba ubuyobozi bw'iyo kaminuza gukorana n'umugujeje kwemeza impapuro z'umutsindo bavuga ko imico itanu igiye guhera ibyigwa atanu mwe uraronswa urwo rupapuro ibituma bacikwa n'amahirwe yo kuronka akazi canke kubandanya ishure mu mugujeje kwemeza izo mpapuro bavuga ko ibikorwa biteye intambwe ko rero bashobora gutangura kuzironswa mu minsi iza n'inkuru tubaza Ezekiel ndi kumwe nayo hari kubura ubuzi hakaba nuko kubura iyi urundi gwega nyene tugwiga ntibaheza ngo beze numwe mu bahoze biga ku ishure kaminuza yigisha ubuganga INSP avuga ko ikiringo kigiye kuba kirekire batararoswa impapuro zabo z'umutsindo nkuko abandanya bivuga woco kimwe n'abagenzi we uruhombo rudasanzwe twe turahomba vyinshi nkabo bahejeje guhera mu 2016 hariho ubuzi bwinshi nk'ubu bw'amasosiyete cyangwa amashira hamwe yabikorera ivyabo canke ajya amashira hamwe mpuzamakungu hari kubura ubuzi hakaba nuko kubura inye urundi gwego nyene tugwiga ntibaheza ngo bemere heshi rujya rupapuro ufata kibanza ngo atesa sotenari de diplome bagomba diplome yemeza isinywe ko neza n'ubushikiranganje bujejwe indero uruhombo ni runini cyane kuko urumva yuko ni byinshi twari turekuriwe n'amategeko mugabo tudashobora gushika ko kubera tutararonka urwo rupapuro nyezina rusinywe gwemewe n'amategeko isi yose abo bahoze biga muri ico kigo cigisha ivy'ubuganga basaba ubuyobozi bujejwe INSP hamwe n'umugujeje kwemeza impapuro z'umutsindo gukorana kugira ngo umuti w'ico kibazo uboneke mu gihe bavuga ko abambere bituye ari ishuri yabasohoye umuyobozi ajejwe ivyigwa muri iyo kaminuza atahacu ivyo dusabwa twarabirangije asigaye ko umugubijejwe ukuri ikibazo mu nzira utaronkejwe cyo wahabiye ubufise uburenganzira kugira umwidogo uyu canke ivyo basaba je ndavyumva ari naho cansaba ubuyobozi bujejwe kwemeza izo diplome ko bwokora uko bushoboye kugira izo mpamyabushobozi ziboneka tukaraba ati mbega nko mu kwezi kumwe basi izo mpamyabushobozi boshobora kuzironka kuri ivyo vyose umugujeje kwemeza impapuro baremeza ko ibikorwa byo kwemeza impapuro kuri iyo kaminuza vyabaye ariko ko yaba iyo kaminuza kimwe n'izindi zitegerezwa gushira mu ngiro ivyo vyose basabwa n'uwo mugwi anasazi gasogo arongoye umugwi ujeje kwemeza impapuro z'umutsindo za kaminuza muri ENSP twarabivuganye yuko baca buzuza ico twita registre d'interinema iyo registre d'interinema bashiramwe abadiplome bose buri gisata kuri buri promotion bavuga ko bitunganije kuva aho duherukanira mugabo ntawe wigeze aza kumbwira ati ya rogise twarujuje ngo muturabire ko dukwije ibyangombwa kugira tubandanye ako niko kabuze iyo batubwira tuba twararabye iyo rogise batanguje kuzuza yuko imeze neza tuyumvikanye ko baca babandanya icyo gikorwa cyabo logisi no kuzuza diplome aha hantu hasigaye ibyo bihenze rero niho perezida na sekretari de la komisiyo baje kuzisinya Anastasi Gasogo ahamagara amakaminuza yose yaba ya leta cyangwa yigenga gutunganya ku bakozi babo inyigisho zijyanye n'ibikorwa byo kwemeza ibisabwa kuko byabonetse ko badatahura uko bategerezwa kurangura icyo gikorwa urakoze Ezekiel ndi kumwe nayo mu bijyanye n'urudandazwa naho abahoze badandariza mu isoko ya kamenge yerutse gusha ubakorera mu mabarabara yegereye iyo soko bavuga ko batoroherwa gukora muri ibyo bibanza bavuga kandi ko ibidandazwa byabo bihononekarira kubera izuba n'imvura bagasaba yuko isoko yosa yosanurwa vuba n'inkuru tubaza Jean Marie Mayunga izuba ridukubije batwubakire hakiri kare tuve ngaha muri izi ngora abo badandaza muri kino gihe bakorera mu ibarabara rigabura zone Kamenge na Cibitoke hamwe no kwibarabara ryandwi aho nyene mu Kamenge quartier Songa muri ayo mabarabara usanga ibidandazwa biri hasi ibindi biteretse kutumeza iyo soko ya kamenge yahiye mu gaturuturu k'itariki zitatu ukwezi kwa gitugutu aho abategetsi batandukanye ba bahishikiye kugira barabe ibyahononekariye arakoze jean marie mayonga amakuru twabateguriye arabandanya mu ntara ya ngozi bamwe mu banyagihugu bapfubye ababo mu itongo ry'abapfuye ryo mu byegwa basaba abagira neza babishoboye kubafasha kwimura ibisigarira by'ababo biri muri iryo tongo kuko ngo batavyo bashoboye aho ni mu gihe komine ngozi iri kumwe n'igisata ca leta kijejwe itunganywa ry'ibisagara n'uburaro mu buraruko imvo nk'uko biri muri ubwo rwandiko aho hantu hangana hafi metero ijana zitatu ku metero ijana hazubakwa umurongo utwara umuyaga nkuba uhuza ibihugu byo muri aka karere musitanteri joseph martin bucumi akamenyesha ko kubera ibyo bikorwa vyihuta babahaye ukwezi kumwe gusa uhereye itariki umunani z'uku kw'icumi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ngo batazoba barimura ababo ngo leta izoca ivyikorera hakurikijwe amategeko imwe mu miryango ifise ababo muri ico kibanza ivuga ko atavyo ishoboye gutyo igasaba abagira neza babishoboye kubafasha mu vyerekeye uburyo eka no mu buhinga ingozi onari muzagara radio isanganiro arakoze muzagara tugaruke mu gisagara ca bujumbura abakoresha ibarabara rikuru ry'igihugu nimero indwi bujumbura agenda bavuga ko imirimo yabo itagenda neza muri kino gihe kubera ko barabara ryacitse ahatari hato muri quartier Kamesi iri muri zone ya Musaga abaganire na bagenzi bacu bagasaba ko iryo barabara ryosa no vuba kuri ivyo umuyobozi w'ikigo kijejwe amabarabara amenyesha ko mu minsi ya vuba bagiye gutangura nako bagiye gutanga isoko ry'abazokubaka iryo barabara ngo kuko ibyigwa byo kurisubiramwo byaheze ni nkuru tubaza Jean Marie Vianney Ngendakumana Ushitse kuri iryo barabara rikuru ry'igihugu inimero ndwi neza na neza muri quartier ya Kamesa iri muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura wakigwa n'ikimanga kinini aho iryo barabara ryacitse ikigaragara nuko iryo barabara atamiduga ikiyaca kuko hasigaye nk'imetero zibiri kugira ngo iryo barabara ricike ryose bamwe mu banyagihugu bakoresha iryo barabara twavuganye bamenyesha ko icika ry'iryo barabara ryatumye imirimo yabo ihungabana ibicanye n'ubuzima bwacu ntibimeze neza kuko ibarabara ridahita ibintu ntibirengana neza mu buzima bwa minsi yose twitandariza amakara mu gihe ibarabara atari ryiza tujya tubura aho tuyacisha hanyuma rero ubuzima bwacu bugaca usanga buri ko bugenda nabi mu gihe ryari rihita neza amakara mwaca muyaronka gute amakara twarayaronka nk'ubu uye ryacitse urabona yuko tujya tubura aho tuyacisha ngo niyo bishitse hakagira umuntu akikwa n'amagara ngo ntivyoroha kumushikana kwa muganga nk'uko uno munyagihugu abishikiriza ingorane zihaba nuko tufitse nk'umugwayi agwariye nko muri quartier ukuntu ucumukurayo ukamushikana kwa muganga biratugora gose kubera hatarengana bica bisaba ko umuntu banza kumuterura akamuzana ino hari epfo ukamushishaya kuri se kabona kuronka kuntu bamutwara kwa muganga abo banyagihugu bagasaba ababijejwe ko iryo barabara ryosanurwa mu maguru masha turasaba leta yuko ukuntu idukorera mu maguru mashyi kubona hakatise rwose n'abamaguru babona hagira hagera aho batakironka ukuntu barengana bose ba leta ikagira umugambi wose usoboka ugakoreza iryo barabara kuko rirateye ubukene urabona nk'iri ryasemo abantu ryasemo nk'aba amakinga bikoreye amakara bikoreye iki bya leta yuko yogira ingufu yose kukoreza iryo barabara kuri ivyo Emile ndayisaba umuyobozi w'ikigo kijejwe amabarabara avuga ko ivyigwa vyo gusanura iryo barabara vyarangiye muri kino gihe ngo bariko bararaba ko vyakozwe neza kugira ngo mu misi iri imbere bazoce batanga isoko ku bazosanura iryo barabara buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu muramenyereye ku minsi ya kabiri n'ibucana yandi y'amagara y'abantu no munsi twashimye kugaruka kuyivuga ibijyanye n'ababyeyi bashobora kubyara abana bafise ubumuga muganga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi deograsiya senuka amazina akaba avuga ko ibituma bitandukanye ohonera muco umwana aguma yitunangije akavukana afise umenga avuka utuguru tumeze ukuntu adahema neza bimeze gutyo urumva ni ibintu bijenetike mu miryango barafise iyo ngorane hmm, hama mwana agaca avuka rero afise iyo ngorane y'ubwo bumuga nka guryo n'abanyamwema se na nyina batabafise umubiri usa umugabo azabona bavyara umwana asa bijya byanditswe. ku mbuto zabo kuri ziriya mbuto zihura hari akantu kerekana nyamwema tuba duhuye n'itubi eh, haba ku mama n'umushinga nawe wiwe tuba twahuye eh, n'iyo konsitisiyo y'imbanyi eh, hari imiti myinshi barakunda kuvuga imiti kera barakoresha ku bantu bagira inda ziza ziravayo bari imiti barayikuye ku isoko yobita bita mataridomide bahora bafata umwana akavuka ukuboka atako hari ugasanga igice nta gihari akavuga twamugaye barekuye ku ku isoko mu bisanzwe kenshi urabona nico bituma ubu imiti dukoresha yabanje yabanje kwigwa hariho ingwara z'umukenyezi diabete diabete irashobora gutuma umwana avukana ubumuga canke ibindi bintu umuntu adashobora gutora ibyatumye umwana avukana ubumuga bajya bagwara amakanseri bakajya kuja kuri byo bita ma radiotherapy ma irradiation niko bayita canke ibindi atagituma bapfa batoye igikenewe ngo gukoresha ibipimo kare kugira bashobore kumenya ingingo ifatwa yakurikiranywe akagirisha nayo micrography barashobora kubona bati mufasoni ufise imbanyi umwana ntameze neza arafise ubumuga ubwo bumuga naho ni buryo bubiri hari ubumuga bushobora gukorwa apfutse bakabuvura n'ubudashobora kuvurwa n'ubundi n'umwana atashobora kuba azohava apfa n'amezi icyenda atarahera ngo avuke urumva rero bamubwira bati mfasoni iyi umwana afite ubumuga bukomeye cyane bisaba ko tuyihagarika hariho mugihe uratubona bavyemera n'abandi batavyemera hariho mugihe bataja muri ecography ko badakurikiranwa urumva akazovyara umwana hariya ruguru baravuga ngo bavyaye igihume kumbe no kubera uwo mukenyezi ntiyaronse ubwo buryo bwo kusuzumisha guca mu cuma ca ecography ngo barabe ati uwo mwana ntashobora kubaho n'ubundi rero w'umuga umuntu ashobora kuvuga ati arafise akagagorane ariko avutse barashobora kuzogakora kuko abaga bakahegeranya mu bihugu biteye imbere ngo barashobora gupima ababyeyi bimirije kubakana bagashobora kubona ko bashobora kubyara umwana akomeye bikomeye hama ngiye umukenye adafite indwara ngendanwa igihe yibungenze gategerezwa kuvugana n'abaganga bakongera bakamukurikirana kugira bamubwire ingene yo kwigenza